Сега имаме доволно време да продолжиме со нашата тема. Ме интересира, дали се секава некој каква домашна задача да мијата сабот? Две прашања точно. Еве ќе ја подсетам. Да, да отвориме во Евангелието според Матеј. Матеј втората глава. Кој беше првото прашање? Матеј втора глава, ќе почнем да читаме 13 стих. А штом се отидоа тие, се мисле на мудреците, ете ангел Господов му се јави на Јосиф на сон, велејки, стани, земи го младенецот и мајка му, па бегај во Египет и остави го таму додека не ти кажам, односно и остани таму додека не ти кажам, бидејќи Ирод ќе го бара младенецот за да го погуби. И тој стана, го зеде младенецот и мајка му нокно време, па отиде во Египет. И таму остана до смртта на Ирода, за да се исполни реченото од Господ преку пророкот, кој вели, од Египет го повикав синот свој. Прошањето беше, кој пророк го кажува ова во Стариот Завет? Кого Матеј цитира? Осија, точно, Добро, нека пишува. Осија, шо? 11.1. Добро. Ајде отвориме тоа. Осија 11 глава, први стих. Па затоа денес е во толку поголема срамота, ако не се знае. <laughs> Покрај толку многу помагала. <clears throat> Осија 11 глава, први стих. Што вели Господ преку Осија? Сака некој да го прочита текст. Ај, Бурче. Благодарам. Или овој превод вели? Да, благодарам. Да го прочитам ја заради снимката. Па и гледачите. Кога Израел беше млад, јас го сакав и од Египет го повикав мојот син. Дали забележувате зашто зборува Осија тука 11.1? Зашто зборува текстот? Кој е контекстот на овој стих? На што се однесува? Кога Израел беше? Значи, на кое време се однесува овој стих во Осија? Значи, кога Израел излегол од Египет во времето на Мојсеј, на, на екзодусот, на исходот или излез, така се века, книгата, втора Мојсеева. Значи, толкувањето, второто правило што го нагласев мејата савата, Библијата треба, и особено пророќствата, треба да се толкуваат во контекст. Во случајов Осија 11.1 во контекст се однесува на излезот од Египет во времето на Мојсеј. Осија 11.1 воопшто не е пророќство. Контекстот воопшто не зборува за тоа. Но што направил Матеј? Кога го читавме тој стих кај него. Матеј го зема Осија 11.1 и го применува на Исуса. Го става, значи, го претвора во пророќство. Како да е пророќство. И она што се однесувало за Израел, како народ, како цел народ, Матеј го применува само за Исуса, како поединец, како единороден Божи син. Многу месијански пророќства постојат во Стариот Завет, кои што евреите, ако ги прашате за кого се однесува ова, они речат, па се однесува за Израел. А Новиот Завет ги применува на Исуса. Второто, второто прашање кое беше? Од Матеј, втора глава. А, Назараец, да. Да го прочитаме и тој текст. Добро, а по смртта на Ирод, 19 стих, втора, втора глава Матеј, 19 стих, а по смртта на Ирод, ангел Господов му се јави насон на Јосиф во Египет и му рече, Стани, земи го младенецот и мајка му и врати се во земјата Израелска, зашто изумре оние што ја бараа душата на младенецот. Тој стана, го зеде младенецот и мајка му и дојде во земјата Израелска. Но кога чу дека во Јудеја царува Архела и на местото на татка сирот се уплаши да оди таму, и откако доби порака на сон, тој замина во Галилејските предели. И 23 стих, А кога пристигна, се насели во градот, наречен Назарет, за да се исполни реченото преку пророците, дека тој ќе се нарече Назарет. И прашањето беше каде рекле пророците, дека Месија ќе се нарече Назарет. Како? Така пишува. Е, сега никаква техника нема да ви помогне. Ова беше тешкото прашање. <laughs> Ама ми интересира што одговор може да се даде. Да, каде? Чекай, прво, ради што рече Јован, прва глава? Тоа е нов завет, да. Јован, знаеш колко е напишан после Матеј, колко време? Што, <clears throat> значи даро, кога Матеј вели пророците, не мисли на Јован сигурно, мегуто ме интересира на што мисли Раде кога го споменува тој текст. Јован, прва глава, 45 стих. Ајде да го прочитам. 45. Филип го најде на Танаел и му рече, го најдевме Исус, синот Јосифов од Назарет, за кого пишуваше Мојсеј во законот и пророците. Добро, прашањето е каде во законот и пророците се споменува Назарет. Тоа беше прашањето. Перса, што сакаш да кажеш? Самсон каде? Суди 13 глава. Да, од 13 до 15, само тие три глави зборуваат за Самсон. Ајде да видиме што имаме таму. Суди 13 глава. На 13 на кој текст мислиш на 13 глава? Пети стих. Значи, зборави на ангелот Господов до Самсоновата мајка. Зашто ете ке зачнеш и ке родиш син и брич нема да ја допре главата негова, зашто од самата мајчина утроба тоа младенче ќе биде што? На назиреј Божи, добро, ова е, ова е добар добар обид <laughs> за одговор на прашањето. Може би за четврка. И ќе почне да го спасува Израел од раците на филистејците. Да, навистина во историјата, инако ова, Матеј 2.23, представувало голема дилема за многу библиски коментатори низ историјата. И едно од понудените одговори било, значи едната опција за толкување на овој стих, било тоа, дека се што е било кажано во Стариот Завет за назиреите, како посебна класа на посветени израелци, веројатно Матеј мислел на тоа но знаеме дека тоа не е тоа. Например, зборовите на ангелот во судии се однесуваат за Самсон, не се однесуваат за Месија. Брче? Да, ја го најавив ова како тешко прашање, а предходното за Осија беше лесно. Може, може, Четврта Мојсија, шеста глава, пети стих. Добро, ајде да отвориме таму. Значи, броеви, четврта глава. Како? Ха, шеста глава, да. Броеви шеста глава, добро, се извинувам. Но повторно цела глава носи наслов закон за назирејството. <laughs> Значи, истата тема. Ајде да почнеме од првиот. И му рече Господ на Мојсе и велејки, кажи им на синовите израелски и речи им, ако маше ли жена даде завет, и жена можела да даде завет, за назирејство и му се посвети на Господа како назиреј, тој треба да се воздржува од вино и од секаков друг алкохолен пијалак, и од вински оцет, и од оцет од друг алкохол, и не сме да пие ништо приготвено од грозје, и не сме да јаде ни свежо, ниту суво грози. Јас дефинитивно ова не би можел. Во сите денови на својот завет, да, само ова не било како во православието доживотно монешто. Значи, назирејството било и се имало временски... Некој можел, кој сак, можел да даде и таков завет до крај на живот. Но тоа било опција. Но можело да трае некое време, значи, да речеш една година, неколку месеци. Значи, не било секогаш доживотно, нито било задолжително. Било од слободна волја, ако некој сак, така да се, да даде таков завет. И кај стигнахме? Во сите денови на својот завет, четврти стих, тој да не смее да јаде ништо што е приготвено од грози и од семките и до лушпите. Значи, нема ни блендер тука, ни ништо, ни семки. Во сите денови на неговиот завет, за назирство брич не смее да ја допира главата негова, додека да минат деновите, во кои му се посветил на Господа како назир, тој е свет, треба да остави слободна да расте косата на неговата глава. Добро. <clears throat> Прашање, дали Исус бил назиреј, според старозаветните правила за назирејство? Постои една теорија дека Исус никогаш не е од бебе, значи никогаш тоа не е докажена теорија. Точно, самиот Исус што вели? Јав, дојде Јован, кој што ниту вино пиеше, ниту месо јадеше, да речеме. Да знаеме Јован што јадел. Јован бил супер монах, може да, да го прогласиме во споредба. Но Јована не го слуша израелците. А дојде сино човече кој што и јаде и пие. Исус не бил назире. Исус пиел. Нико, не, не читаме барем такво нешто. Никаде во Нови Завет не пишува дека барем за некој ограничено време, некој ограничено време дал Назирејски завет. Ако се секавате таму некаде во Прва Коринтијаните се зборува дека и во дела на апостолите се зборува дека Павле држал еден завет, таков, старозаветен, покако бувелат на Павле во јудејските христијани во Јерусалим, тука има некои од нас кои што треба да се подстрижат, значи им се наближи крајот, времето на нивниот завет, па појди заедно со нив, принеси жртва во храмот и сите ќе видат дека дека ти го почитуваш законот и дека не е точно тоа што се збори за тебе, дека проповедаш против законот и така натаму, така натаму. <clears throat> Значи имало евреи кои што и во новиот завет, во новозаветно време, мислам, го практикувале на Езирејскиот завет. Во една прилика и самиот апостол Павле, тоа се спомена корентијаните да не одиме сега таму. мегутоа за Исуса не читаме такво нешто. Исус не бил назиреј. Пости, а сега борчен ред. Ајде борче повели. Можда... <laughs> да. Да, да, да. Да го прочитам и јас заради гледачите и снимката. Исаја 11 глава, први стих. И ќе потера фиданка, фиданка, од Јесеевата пенушка, и стебло ќе израсне од незиниот корен. Ке почива, ќе почива врз него дух Господов, дух на мудрост и разум, дух на совет и крепост, дух на знаење и богобојазливост. Ке се исполни со страв Господов, ке суди не според тоа како што очите негови гледаат, и ќе ги решава делата не според тоа како што ушите негови слушаат. Тој ќе им суди на сиромасите во правда и делата на страдалниците во земјата ќе ги решава според вистината. Со зборот на устата своја ќе ја порази земјата со дишењето на устата своја, ќе го убие нечесниот, у антихристот. Оне што ќе загине од здивот на неговата уста. Второслонјаните. Добро, потратамо тогаш волк ќе живее со јагне. Е, ово на зорица ќе се допадне многу. Леопардот ќе лежи заедно со јаре. Теле, лавче и вол ќе бидат заедно и мало дете ќе ги води. Крава ќе пасе со мечка, нивните млади ќе лежат заедно, лавот ќе јаде слама како волот. Новороденче ќе игра над змиина дупка, дете ќе протега рака кон змиино гнездо. Нема да прават зло и штета по целата моја света гора, зашто земјата ќе биде полна со познавање на Господ, како што водите го полнат морето. Многу убаво правоштво. За кого се однесува правоштво? Кој е фиданката? од Јесеевата пенушка, стеблото од незиниот корен. Ова се однесува за Месија, точно. И затоа ги прочитав сите овие наредни стихови, кои што се еден убав опис и на новата земја, иако да го прифатеше Израел Месија, ќе беа реализирани уште многу одамна, овие <clears throat> овие големи промени што ќе ќе ја зафатеа и природата на месијанското царство. И на вистина, ова е сега ова е вториот, значи, одговор што бил даван во историјата на што мислел Матеј во втора глава 23 стих. Еврејскиот збор за фиданка е нецер, а еврејскиот збор за Назарет е нацрет. Нацрет. И тука луѓето нашле врска, односно, така им изгледало затоа што никаде на друго место, никаде во Стариот Завет не постои пророштво, како прво ниту во времето на Исаија, Назарет не постоел како место, никако село не постои. Според Елена Вајд во Христово време Назарет, <clears throat> во Стариот Завет, во Старозаветно време Назарет бил село, а во Христово време станувал некако како мал град, како градче. Но во времето на Исаија не постал никој како село. Назрат не постал како место. Се уште. Е сега, дали е тоа тоа? Затоа реков, може би. Не можеме да бидеме сигурни. Може би Матеј воопшто и не мислел на пророќство запишано во Библијата. Може би мислел на нешто што евреите го знаеле, како дел од нивната традиција, а што го нема запишено во Библијата. И сега би сега да го прочитам повторно цитатот од големата борба, а потоа ќе прочитам уште еден таков цитат. Прво, оно што го прочитав мијатата сабота, големата борба во нашиот превод 343 страница во врска со шестата труба. Елена Вајд ги запишала овие зборови во главата под наслов «Еден американски реформатор», мислејќи на Вилијам Милер. Голема борба, 343 страница. Во 1840 година се исполни едно важно пророќство кое го привлече вниманието на луѓето. Кое беше тоа пророќство? Две години пред тоа, Јосија Лич, еден од главните проповедници што го објавува Второто Христово доаѓање, го објави толкувањето на деветата глава од Откровението, која зборува за пагањето на Турското царство. Всушност, Лич го објави толкувањето на шестата труба, бидеќи и петтата и шестата труба ги применил на, на Турското царство. Според неговото сметање, оваа сила требаше да биде соборена во август 1840 година, а неколку дена пред тоа, тоа неколку дена поточно е на 1 август, А, исполнувањето се случило на 11. август, значи само 10 дена подоцна. На 1. август 1840 година Јосија Лич пишуваше Ако прифатиме дека првиот период од 150 години се мислен оние 5 месеци од петата труба, точно се исполнил пред Константин 11 со дозвола на турците да стапи на престол, и дека 391 година и 15 дена почнуваат кога завршува првиот период, тогаш трие, тие треба да завршат на 11. август 1840 година, кога може да се очекува пад на отоманската сила во Цариград. И јас цврсто верувам дека така и ќе биде. Што е случило на 11. август, 10 дена подоцна? Што дало голема сила на Милеровото движење во Северна Америка и мнозина луѓе, и угледни, и богати, и маса народ се придружиле на редовите на адвентистите во тоа време. Елена Вајд продолжува да коментира и вели точно во определеното време Турција преку свој пратеник прифати заштита на европските големи сили и така се стави под контрола на христијанските народи. Со овој настан пророќството точно се исполни. И сега, ако даде Господ живот и здравие, следната сабота, предпладне, ќе го изнесам целото историско толкување на трубите, од првата, значи, до шестата, како пионерите на адвентизмот ги толкуваат трубите, па ќе малце во детали ќе кажеме што значеше ова негово толкување со 150 години, со 391 година и 15 дена после тоа, со кој што предвидел дека точно на 11. август 1840 година треба да се очекува пад на отоманската сила во Цариград. Тогаш не паднала Отоманската империја, како што рековме, но се ставила под заштита на христијанските народи, мислејќи на Англија и Франција во тоа време, како двете најголеми западни сили. Третата светска сила, која што беше на исток, беше Русија во 19. век. Русија, Франција и Англија беа единствените светски сили во 19. век. Е сега, и Англија и Франција, за Франција не знам, знак прашање. Денес сигурно овие народи не се христијански. Но ајде да речеме, кога тогаш се уште биле И некако звучело ова верно, ова толкување на Јосија Лич и на првите адвентисти потоа. Е сега, мнозина адвентисти сметаат затоа што Елена Вајд ова го напишала во големата борба, дека се случило исполнување на едно важно пророќство 1840 година и последната реченца што прочитав, со овој настан пророќството точно се исполни, значи шестата труба мора да ја толкуваме како пионерите што ја толкувале дека се однесува на Турското царство. Точен или погрешен заклучок? Погрешен заклучок. Секој пророќство и секој библиски текст треба да ги толкуваме во нивниот непосреден контекст, како што се дадени. А тоа не значи дека не можеме да ги примениме на други времења и на, за други настани во историјата. Еве еден пример. Во истата голема борба, да од, ќе отвориме 210 страница, малку порано, во главата под наслов «Протестот на кнезовите» во времето на Лутер. Елена Вајд пишува вакви зборови. Поминале само неколку години откако Калугерот од Витенберг стоел сам пред соборот во Вормс, се мисли на Лутер. Сега на негово место стоеле најмокните кнезови на царството. На Лутер му било забрането да дојде во Аугсбург, но тој бил присутен со своите зборови и молитви. Јас многу се радувам, пишувал тој, што го доживеав овој час кога Христос е јавно прославен од страна на толку угледни исповедници на верата и на толку славен собор. Тука е затворен цитатот на Лутеровите зборови, а Елена Вајд продолжува и вели, нови се незини зборови. Така се исполнило она што го кажало писмото. Цитат. 119 псалм, 46 стих. Еве што вели тој псалм. И ќе зборувам за сведоштвата Твои пред царевите и нема да се посрамам. Значи, според Релевајд, Лутеровото сведоштво пред царот во Вормс и сведоштвото на изборните кнезови кои што застанале на негова страна на соборот во Аугсбург било исполнување на пророштвото, односно не се вели пророштво, било исполнување на она што го кажало писмото. И цитира 119 псалм 46 стих. И ќе зборувам за сведоштата твои пред царевите и нема да се посрамам. Кој го напишал 119 псалм? Давид. Кога Давид напишал, и ќе зборувам за да седоштата твои пред царевите, и нема да се посрамам. На кого мислам? Дали мислам на Лутер? <laughs> се разбира, не. Давид мислам на себе си. Значи, толкувањето, контекстуалното толкување на овие зборови се Давид. Се однесуваат за Давид, самиот. Тој бил цар и само тој можел како цар да се срекава со други цареви, па и на нив да им сведочи не можел било кој израелец, да речеме, освен во некои ситуации, вака вонредни како во времето на Лутер. Но, овие зборови не само на Лутер, можеме да ги примениме на еден куп верници, после тоа на Павле, та, другите апостоли, Јован пред римскиот цар Домицијан, Павле пред Нерон, Петр пред Нерон и така натаму. И низ историјата можеме да најдеме еден куп такви примери. Значи, затоа што Елена Вајд ги применила зборо, овие зборови на Лутер, не, не можеме да речеме, аха, значи Давид не мислил на себе, мислил на Лутер. Се разбира, не. Библијата повторно треба да толкуваме во контекст. Имаме уште малку време да погледнеме некои други интересни примери. Да отвориме прво во книгата на пророкот Авакум, прва глава, пети стих. Авакум, тој е мал пророк. Да, во некој преводи оригиналниот еврејски назив Хабакук. Така да Мислам, Константинов го има Хабакук, така. Да. Прва глава, петти стих. Не само пети и понатаму. Еве што рекол Авакум, погледајте меѓу народите, видете, зачудете се, зашто во ваше време јас извршувам такво дело за кое вие не би поверувале, ако би ви раскажувале. Зашто јас ке ги кренам халдејците, народ жесток и необуздан, кој оди по ширините земни, за да завладае населби кои нему не му припаѓаат. Тој е страшен и ужасен, тој самиот е и суд и власт. Еве, доволно е овие три стиха. Зашто прорекува тука Авакум? На кое време се однесуват овие зборови? Господ велики ги кренам халдејците, жесток народ. Вавилон, точно. Значи се однесува... Авакум прорекува го прорекува освојувањето на Израел од страна на Вавилонскиот цар на Вуходоносор, како казна за гревовите на Израел и непослушноста кон Господовиот завет. Ајде да отвориме сега во дела на апостолите 13 глава. Дела на апостолите 13 глава 41 стих. Дела 13, 41. Тука апостол Павле држи проповед во Антиохија Писидиск во еврејската синагога, денешна Турција. И во таа долга проповед, која што некогаш сега пролетва, ако даде Господ, ќе ја поминеме цела, споменува разни пророќства од Стариот Завет, проповедајќи им на евреите во оваа синагога. И, меѓу другото, во 41. стих им кажува следното. Од 40. стих вели, затоа внимавате да не дојде на вас она што е речено во пророците. А што е речено? Погледнете вие кои презирате, зачудете се и исчезнете, зашто во ваше време ќе извршам дело во кое не може да поверувате, ако некој би ви го раскажал. Значи, апостол Павле ги цитираше зборовите од Авакум. Но во Авакум видевме дека тие зборови се однесуваат за Вавилон. Иеко се однесувале за Вавилон, за времето на Навуходоносор, значи тоа било контекстуалното толкување, времето на Навуходоносор, Вавилон, апостол Павле слободно ги применува на негово време, на евреите од првиот век во Антиохија Писидиска. Ако вие не поверувате во Исуса, може на вас да ви се случи ова што Авакум го прорече за нив тогаш. Интересно е што оваа проповед оставила силен впечаток. 42 стих вели, ако га излегуваа јудејците од синагогата, Незнабожците ги помолија овие зборови да им се проповедаат и во следната сабота. И што е случило следната сабота? Следната сабота се собра скоро целиот град да го слушне Словото Божие. Кај се собрал? Во еврејската синагога. Не знам како изгледало тоа. Постојат и други примери во Библијата, кои што можеме да ги прочитаме, како старозаветни текстови со конкретно контекстуално толкување, во Новиот Завет се применети на други времења и други настани. Но за тоа сега немаме време. Добро. Верувам дека беше доволно за денес.